Pirmoji kronikų knyga, 13 skyrius. Dovidas pasitaręs su tūkstantininkais, šimtininkais ir visais vadais visiems susirinkusiems tarė. Jei jūs sutinkate ir jei tai viešpaties, mūsų Dievo valia, siūskime pasiuntinius pas savo brolius Izraelitus, o taip pat ir jų miestuose bei priemiščiuose gyvenančius kunigus ir levitus, kad susirinktų pas mus ir parsigabenkime Dievo skrynę, nes Sauliaus dienomis mes nekreipime į ją dėmesio. Visi susirinkusieji jam pritarė, nes visai tautai patiko tas pasiūlymas. Dovidas sušaukė visą Izraelį nuo Egipto Šihoro iki įėjimo į Hamatą, pargabenti Dievo skrynę iš Kirjat Jerimo. Dovidas ir visas Izraelis nuvyko į Baalą, Kirjat Jerimą, kuris priklausė Judai atgabenti Dievo skrynę, kuri vadinama viešpaties, gyvenančio tarp cherubų vardu. Paėmė Dievo skrynę iš Abinadabo namų, vežė ją naujame vežime. Uza ir Achjojas varė vežimą. Dovidas bei visi izraelitai džiūgavo ir garbino Dievą giesmėmis, psalterių, simbolų, arfų, būgnų ir trimitų garsais. Jiems pasiekus Kidono klojimą, Uza ištėse ranką, norėdamas prilaikyti skrynę, nes jaučiai suklupo. Tuomet viešpaties rūstybė užsidegė prieš Uzą ir Dievas ištiko jį, nes jis palėtė skrynę. Jis mirė ten pat, Dievo akivaizdoje. Dovidas liūdėjo, kad viešpats ištiko Uzą, Ta vieta iki šios dienos vadinama Perec Uza. Dovidas išsigando tą dieną Dievo ir sakė, kaip aš galiu parsigabenti Dievo skrynę. Dovidas nevežė skrinios į Dovido miestą. Ji buvo nuvežta į Gatiečio, Obet Edomo namus. Dievo skrinę pasiliko Obet Edomo namuose tris mėnesius viešpats laimino Obed Edomo namus ir visą, ką jis turėjo.